ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا سبحان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Ar-Rahmanir-Rahim diýip aýtdyk geçen jelesede Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahman diýeni dünýäde hiç bir mahlugyny saýlamany hemme mahlugatyna nygmat berýän şoňa aýdylýar diýdik Ar-Rahim indi ahyratyň gürrüň gelýär o ta diýdik Bes Ar-Rahmanir-Rahim bolansoň şo Hudaý mustahakka hamd öwülmeklige özüne şükredilmeklige Hemme öwgüli özi üçin bolmaklyga näme şo hudaý mustahak, haky bar, ýagny lyýagaty bar şo hudaýyň. Maliki ýewmiddin diýemizde ýöne başga bir zat çykýar bundan. Ar-Rahman diýemizde hop dünýäde hemme mahlukata nygmat beripdir. Muň gürrüňi ýok. Ýöne Maliki ýewmiddinden başga bir ulukarrak zat çykýar. Ulukarrak mana çykýar. Siz pikir ediň, Meselem, dünýäde her kim güýji ýeten, güýji ýeten adamyny basyp bogubermeli, elinden malyny alybermeli, ony öldüribermeli. Hiç kimiň habary bolman galyp dagda ne gadar gatylla, jenaýatla bolubermeli. Şular hiç bir hesap kitaby bolmasa, hiç bir ýerde ýaka tutulmajak bolsa, hesaba çekilmejek bolsa, onda näjre bolardy wezýet. Onda dünýä Bir jeňňelden parh ederdim hem çenaniki şu wagt parh edenak. Hem çenaniki şu wagt her kim güýji ýetse mazlumlara zulm edip oty. Dünýäň her guşesinde görýek nagadar musulmanlaryň ýurtlary otlanyp dur, musulmanlaryň özleri nagadar guruh-guruh otlap durla. Hudaý ýoluna gadam artýan adamlara nagadar zulmlar edilip dur. Şu wagt şu wezziýetler hemmesini görüp dur biz. Eger Bir musulman adamda şu Mäliki Ýewmiddin diýen zada etigady bolmasa, musulman adamda şu işden çekinip görmerdi. O-da ederdi şu işleri. Bas dünýäň ýüzünde hiç bir ýagşy adam galmardy, hemmesi jeňňeliň heýwanatyna tebdil bolardylar. Ýöne musulmanlar görýär, Özlerini bir azajyk çekýele, turmuz dessin çekýele. Zulm etmeden, hyýanat etmeden çekinýele. Näme diýip? Näme diýip çekinýe? Son Maliki Ýawmiddine etegady bar. Maliki Ýawmiddin diýeni Hudaý öz sypatyny aýtýar. Ol Hudaý ike hesap günüň. Din diýeni hesap gündigi. Ýawm diýeni gün Din diýen hesap. Hesap günüň maliki bolan Hudaýy, eýesi bolan Hudaý. Ýagny bir güni bolmaly pes, şu tamamy zulumlaň zatlaň hemmesiniň hesaby soralmaly, şo günde-de bir malik bar, bir eýe bar. Şu wagt biz pikir etjek, hä öz falan ýerde ýerim bar, falança mukdar pulum bar, falança mukdar gyzylym bar, falança mukdar Mulkumma, saltanatymma, gudratymma, şeýle pikir etjek. Ýöne bularyň hemmesinden bir üstem Malik bar. Ýani biziň ygtyýarymyzda goýan Malik. Bula hemmesi zahiri. Bularyň zahirini bize şu sada belli etdi Allah Taala. Ýani bula zahiridir diýip aýtdy bize. Siziň bu eýe bolan gudratyňyz, tawanyňyz hemmesi zahiridir. Sylagly adam bolup gezýek, bir görýäň başga ýerde halwata çykarsak näme etýänlerimiz belli däl. Hatda Şeýh Sadi bir ýerde aýtýar, Men bir soragymma şu mejlisiň danyşmandynyň sora şony, alymynyň sora şony näme diýip özi towet diýip aýdyp duran ahurly adamla özleri azygyrak towet diýerler. Näme diýip Wagyz berýänine, menberiň üstünde gygyrýanla, ok gabada geçende başga bir iş etýär diýýär. Ýagny bir ýagşy adam diýip özüni kökezipdi, bir negaby bar, ýüzüne goýupdyr. Ýöne o başga ýere gidende negabyny çykarýar, o ähli suratyny kökezýär. Näme diýip şu adamlar şeýle bolýar diýip, Şeýh Sadi zada bir ýerde aýdaýar şuny. Näme? Negap. Hatda dünýä, dünýäye negapla. Biz ýüzümize Hä bir däne maskkagaz çekýek, şu mask bilen adamlaryň ýüzünde bir owadan adam, hoş sima, gowja adam bolup durýak, akja adam bolup durýak. Ýöne birden gabadegi dasak, ony aýyrýak, o äsli bir haşin bir teleki suratymyz görülaýýar. E şu wagt özüňiz görýändirňiz, adam her näçe biz özümize musallatdy diýsek, Sen daşarda näjire bolýaň, öýüň içinde öz ähli aýalyň bilen näjire bolýaň, öz hanawadaň bilen näjire bolýaň. Ýani daşarda senden gowy adam ýok. Hanawadaňa baraňda ýöne senden teleke adam ýok. Olara näme zulm edilip berýär birden. Olara daşardaky gelýän gaharlaryň dady olaň başyna çykarylyp berýär bir görseň. Bu näme negapçy, negap diýilýär şuňa. Pes, bu dünýäde hemmämiz negaply. Hemmämiz bir, zahyrymyz we batynymyz kökezmeýän. Ýöne o Mäliki Ýewmiddin diýýär, bize ýadaweri etýär. Bir güni bar, ine gaplaň hemmesi aýryljak, äsli hakykat batynyň görüljek. O taýda hiç bir gizgenýän zat ýok. Hiç bir perde ýok, sen oň yzynda baryp gizgener ýanak. Mäliki Ýewmiddin Hudaý şo günüň eýesi. Hemsaýalary barmyşdyk, ýahudi. Şu ýahudi hemsaýaň, ýa mejusi hemsaýalary bar, birente uly hallaň, näçe ýerde şu waga bolupdyr. Şoň öýüniň fazylaby şu ymamyň öýüne dökülipdi. Fazylaby şu ymamyň öýüne dökülipdi. Şonda şu ymam hiç sesini çykarmaýar. Ahyr bir gün Ol adam özüş öýüne gelip görýär, görenine şunda nagadar fazylap loşun dökülip ýatypdyr şu ymamyň öýüne. Hiç sesini çykarmandyr bide. Ýani hemsaýedaryny şu gadar raýat edipdirle, öz hakynda-da soramadyk ýerleri bolupdyr. Şu adam şunu görüp-de musulman bolýarsam. Ýani bir musulmana hakykyň ahlagyny görüp musulman bolýar, kepleme gerekkä ol adamlara. Dili bilen gelip ersat etme gerekkä ol adamla, öz ahlagy bilen nagda Hakyky musulman gelýä näme etýä? Şu yslama garşy çagyrýa. O näme bilen? Ýaňky etegady baha. O ýaňky negaplary wuran haka ýüzüne. Etegady ba, Maliki Ýawmiddin diýen bir hudaý ba. O hudaý bir gün men hesaba çekjekdir. Men hem saýamy eger zulm etsem, o taýda o hudaý men hesaba çekjekdir. Bes men näzre hem saýamy zulm etmeli sada. Musulman adam Şu Mäliki Ýewmiddin diýen zat musulmanyň tormoz dästesi. Ýani bir musulman wagty bilýä kyýamat ba, etegady ba bir hesap kitaby ba, hiç wagtda näme hetdinden aşmaýa. Öz hakyna kani bolýa. Ozam diýä ahun diýä, Aý men Tehranda diýä arbabym pulum bermedi diýä, men şoň zatlaryny ogurlasam bolýamy diýä. Sen zat ogurlama näme gerek wagty sen etagadyň ma, Bir gün Iba hesaba çekiljek. Sen mazlum bolduňmy? Şo ýerde Hudaý seň hakyňy sorajak şondan. Sen etigadyň baki şoňa. Sen gelip näme diýip indi o maňa zulm etdi diýip sen oňa zulm etjek, hatyň deňeşjek. Ýa gelýän şoňa meňzeş, aý hamsaýam meň hakymy ýedi diýe, men diýe, men näme şeýtsem bolýam diýe. Mugabele bemest etsem bolýarmy diýýär. Mugabele bemesdin diýeniň bir görýäň sen hätdiň deňe çaýyň adamy zat, haýajanaty bar. A birden haýajanata gerefdar bolaýýar. Öz hakyny sorajak diýip durka-da oň hakyny basaýýar etek. A bu sada sen näme etýäň? Ertäki gün kyýamatda hesaba çekilmeli bolanda, o ajap saňa bergil bolup durka sen gelip oňa bergil bolýaň bu sada. Hatda bize Özüm öňüçe işleýän wagtlam ussatlarymyz tabşyrardy. Ahun birden sen gelýäň meselem işläp berýäň biriniň öýüni, pulum bermet diýipdi birden de oň işini nagys işläme ha. Işini kamyl işle, goý algyly bolsaň sen algyly bol. Näme diýip sen ony algyly edip goýjak özüňden. Ha bir gararzat baglaşýaň biri bilen, bir iş etýän biri bilen, bir muamele etjek bolýan biri bilen, a puluňy birazajyk azaňrak berasa, seni bir ýerde ynjydasa, sen oňa gelip zulm eden bolma. Näme diýip şony sen Mäliki Ýewmiddine etigadyň ba. Bir güni ba, hesaba çekiljek. Şu hesaba çekiljek güni etigadyň bolansoň sen zulm etmeýäň. Şu tormaz ýasyň sen. Şu seni saklaýan hyýanat zatlardan. Musulman adam Dogrulyk bilen işlände, şu dogrulygyňdan hemme haýyrlanýarsyň. Näme? Bir adam kyýamata ýetagady bar, äwwela zulm etmeýär. Başardygyndan hem millete ýagşylyk etýär. Näme o kyýamatda diýen men haýryma ýeter bu zat diýär. O zada men giri düşüp durkam diýär. Allah Taala birji zerräni hesap etjek diýip gürrüň edipdir diýýär. Sen birji zerre ýagşylyk eden bol, Ýa birje zerre ýamanlyk eden bol, şuny hesap etjek diýipdir diýýär. Ýa şujagaz zerre şaýat, o ýüzden men giri düşüp duran ýerimde men nejat bersin. Şu etigat bilen musulman döwründäkiler ýagşylyk etmä durýar. Şu ýagşylykdan hem jamy haýyr görýär. Ýani tak-take musulmanla Şu etigat bilen öe gitsele, her kim gelse öz hemsaýasy bilen gowy bolsa, öz hanabadasy bilen gowy bolsa, öz mudirit etýän adamlary bilen mesulyýetlerini boýun alan adamlary bilen gowy bolup gezse, bir gün men hesap pes bermelidirin diýip şu etigat bilen gezse, şuny gözüniň öňüne ýazypdy, hemişe şeýtdirip görüp gezse, bu adam hemme işe haýry ýetýär. Hiç zama zyýany ýetmeýär. Ýöne Bir adam bulara etegady ýok ýanak bolup gezse, döwregine ýamanlyk ediberse, onuň munuň hakyny iýiberse, onuň muny masgara ediberse, oňa muňa taarruz ediberse, hiç oň namysynda bilene, gadynda bilene, görseň, görende ezýet beripdi, ýeseriň ýedi ýere zerer ýeter diýip aýtdy türkmen, on ýanak bolsa tamamy jamy ýany ýetýäşiň. Rahat boldy diýenim, şu adam eger ýagşy adam bolsa, gowy adam bolsa, dünýäde muňa zulum edilendir, dünýäde bir gynçylyklar çekendir, ondan rahat boldy bu adam. Indi ebedi öz sarasyna barýar, öz öýüne barýar, öýde hoşbagt boljak, saadaty ýetjek. Ýöne bir adam eger teleki adam bolsa, oňa muňa zyýany ýetendir, ondan mundan rahat bolandyr millet. Ýagny o muň ezýet beren adamlary muň elinden rahat boldy diýip Peygamber Aleyhisselam şeý diýip aýtýar. Biz şuňa dikkat etmeli. Biziň ýyzymyzdan haýsy bir aýdylýar şoň? Biziň ýyzymyzdan rahat boldy diýilýärmi ýa rahat bolundy diýilýärmi? Aý bir telek adamda dünýäden kemelli diýip aýdylýarmy? Şutak dykgat etmeli. Musulman adam şuňa etigady bar. Musulman adam şu etigadynyň üstünde de näme? Hiç wagtda oňa muňa zyýany ýetmeýär. Pes Maliki ýewmiddin bir mizan, bir terezi. Biziň aramyz saýlaýaşy. Bir ýagşy adam, musulman adam bilen gaýry musulmany hatda saýlaýaşy Maliki ýewmiddin. Bir adam etigady bolsa Maliki ýewmiddine, Hesap güne, jeza güne etegady bolsa, onda hemişe ýagşy iş etjek bolup gezýär. Musulman adamyň etegady şu, ki Allah Tagala hain gözler dagda bilýär. Hain göz diýen näme? Sen şu wagt biriniň namysyny gyýaklap gözleseň, hiç kim bilmeýär, hiç kim görmeýär ony. Ýöne şu hain göz şony Hudaý bilýär. Muň üstünde musulmanyň şeki ýok. Ýaňky haýyn göz adamyň başyna nagadar belalar getirip bilýär. Hyýanat etýän göz nagadar belalar getirip bilýär. Biz şaýat öz ýanymyzda diýsek, aý bu jagaz göz derýadyr-da bu jagazlardan näme boljak? Ýöne Her kim birje zerre teleke iş eden bolsa-da öýde hesabyny görjek-ä. Elem ýa'lem bi ennallaha ýara, aýa Hudaý görýänini bilmeýem şu adamlar. Şo günäh etýän adam, şo telekeçilik etýän adam, onuň munuň hakyny iýen adam, taarruz etýän adam Hudaýyň görýänini bilmeýem. Bir güni ba, Şo günde şo Hudaý hesaba çekjegini bilmeýem, saňa tamamy nygmatlary ygtyýaryňda goýupdyr. Şu nygmatlar bilen, eý, bendäm diýipdir, gel, meň mahlugatyma hyzmat et diýipdir. Meň bendelerime ihsan et diýipdir. Men bilen irtibatyňy kesme diýipdir. Tamamy diniň çekidesi şu hatda-da. Hudaý bilen, Halyk bilen irtibatyň bolup durmaly, mahlugyna ihsan, ýagşylyk edip durmaly. Mahlugatyna hiç wagtda zulm etmeli, hakyny iýmeli. Şu halatda-da, Pygamber Aleyhisselama habar gelende seni terror etjek bolýarlar diýip, Hazreti Alini ýerinde goýýar, Eý Ali, men-ä indi gitmeli, bular meni öldürjek diýip otyr, ýöne sen ýaňky ýanymdaky amanatlary käbir berewor diýip men gidemde diýýär. Ýagny öldürjek, terror etjek diýip duran adamlaň ýal zatlary şu pygamberiň elinde durmaly. Ola da bu gadry hyýallar rahat şu pygamber şolaň hakyny iýmejeginden gelýäle näme etýäle? Bihyýal mallary elinde Zülkada terroryň nagşyny çekýärler. Şo bigammarda Gyza näme etýär? Hazreti Aliýni ýerinde goýýar, ýaňky amanatylary täwil berewor eýelerine diýýär. Ýani duşmany şo pygambara ynanyp bilip dur ahatjak. Duşman gatyl öldürjek diýip duran adamla hiç bir olaň etýän işlerine bir Hesap kitaby ýok. Birden görýän dökülýäne taýfy gyrylşy berýäne. Şon ýanak adamlaň amanatlaryny pygamber nädip saklapdyr? Ýöne şu wagt bir adama amanaty berseň, engar ki onu bir jeň edipdi, bir ýerden bir e, ganymaty jengi diýip alan ýanak. Pygamber sallallahu aýtýa, bir wagty geler, bir wagty geljek men ummatymyň başyna zakaty garamat biljekler. Zekat mermeli bolanda bir ziýan çeken ýanak bolup berjekler. Amanaty ganymat biljekler. Ýani biri amanat tabşyryp goýarsa, eýne jem edip ganymaty jengi edip alan ýanak biljekler. Her bir nazary we adam Ýer çekmekligi gözleşiň, ýogsa-da bir gyzyl ýeri gözleşiň diýip aýtýar. Ýagny bir azaby gözleşiň diýip Pygamber Aleyhissalatu Vesselam şeý diýip aýtýar. Ýagny şun ýanak bir wezziýet başyňyza gelende, adamlara ynanyp bolmaýan wagty gelende başyňyza, şonda şu halatlary gözleşäň diýip Pygamber Aleyhissalam şeý diýip aýtýar. Pes maliki ýawmiddin bir turmuz bolýar. Hesi adam hyýanat etmeýär. Men şu aşyň hakyny iýsem, şu aş amanatdaryýy etmesem, amanata hyýanat etsem, ertäk gün öýde Hudaýa hesap bermeli. Oglanyň näzire terbiýet etýäň? Oglanyň terbiýet etjek bolanda, aýa şuny ýadyna salýaňmy? Hä, ogul Sen bu wagt mazlum bolsaň bol, zalym bolma. Ertäki gün o ýüzde hesap pes bermeli bolanda, mazlum bol hesap pes ber. Zalym bol hesap pes ber ama. O ýüzden nejat tap bolýan nädir? O Hudaý göwerýän nädir? O Hudaý tutanyny heý wara gaty tutýandyr. Muny hatman aýtma bilen de, hatda raftarlarymyz bilen biz näzire şoň bilen berhord etýek. Işi ýok diýip, namaz bilen işi ýok, täret bilen işi ýok, aşak bakanak, näme edenak, mesjit bilen işi ýok diýip aýtýar, biz öz terbiýetimize bagly ýaşy. Özümiz näzire terbiýet etdirik şu oglany. Allahu tebaraka we taala Sure-i Bakaranyň içinde bir ýerde aýtýar, Zenanalaryňyza zulm etmäň diýýär. Zenanalaryňyza zulm etmäň diýýär. Son bir güni badyr, Ýa öz eliňiz bilen özüňizi şu Allah Tagalaň gazabyna garşyn oklamaň diýýär. Şoň yzy ýanynda aýtýar, ýöne men şu pendi berýän size diýýär, şu pentden haýyrlanýan fakat şu kıyamaty etegady ba adamladyr diýýär. Şoň kıyamaty etegady bolmadyk adam Ýani nagyda ynanýa o. Muny nesge bilýärsin diýe, eý şähet gelsin, şähet gelmesin diýe o kyýamat diýe. Hä hesap kitap şähet bolsun, bolmasyn diýip aýtýa. Ýöne wagty sen şu kişiliklikden şoň ýüregine guýsaň, şoň ýüreginde bir etegady döretseň ki, bir kyýamat iba, bir hesap kitap iba, şu ýerde wagyzdan nada pendalýa şu. Entek bir zatdan pendalýa. Osaň aýtýarlar, aý, Aslyn pikirine girenok. Şu din diýen zadyň özi pikir, aslyn nämä gerek şu din diýip aýtýar. Dünýäde hoşum geçirip görün ki, din nämä gerek diýip aýtýar. Allah Taala da aýtdy, ta zaman iki ahirete etegady bolmasa, ki ahirete etegady bolmaklygyň öz iň gyn mesele, Sure taryhda her wagayy ke bolýa ashaby kehf diýip meselen. Ya Hazreti Musa meselen o kowmunda biri öldürilip kim öldürenini bilmän onu sygyr meselen urun diýip öldürin de diýe. Direler öz aýdar diýe. Ya meselen her gije gündiz biziň ýatyp turmamyzyň özi. Tamam şulan hemmesi şu kıyamata Bize näme ýadagar ýetýär? Şularyň hemmesini Allah Taala goýupdyr, näme diýip çyn etigad etmeklik şu ahyreti beter gyn mesele. Hemişe ummatlar şuň üstünde müşkil tapdyrlar. Şu ahyreti etigad etmek üstünde müşkil tapdyrlar. Adam şondan üçin näme Allah Taala azzelli oglanlaryňyzy şu ahyreti etigad etdiriň diýýär. Bir hesap kitap gün bardyr. Bu zatla nesge mukady fikre damaň. Sen dünýäň zady bir gat'iýeti ýok. Şaýat sen bir saniýe soňra myşylyn diri bolmasaň. Ýöne oňa hiç bir şekki ýok geljegine gat'i zat. Kyýamat diýen zat, ölüm diýen zat hatman geljek muňa şek ýok. Sen näme diýip osam, Gelýäň meselem bir ýerde zyýan çekjek bolsaň, rahatjak allaýaň, rahatjak oň hakyny ýaýaň, rahatjak oň mazlumy zulm edaýaň. Özüň şu dünýewi zyýan çekmejek bolup, gaýtam dünýä ki dawamy ýok ki. Bir görýäň, ölýäň gitýäň tamam bolýar. Hemme ýygnan zatlaryň hemme hiç bolýar. Ýeder kaňa boljak zady üýşüreňde näme peýdasy wagty özüň haýyrlanyp bilmeseň. Sen näme peýda görjek bolsaň, ýaňky öz öwünden ibereňden peýda görýäň. Bu zada goýanlaryň hemmesi öz janyna azap bolýar soňra. Hatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: Adamlar şu dünýäde mal ýygnarlar, zakatyny bermejek bolarlar. Şu maly diýe Allah Taala kıyamatda Hesap-kitap edilmäkä şu meýdany mahşeriň öw ýanynda diýe, bir ýylan edip şu adamyň boýnunyň daşyna orajakdyr diýe şony. Boýnunyň daşyna orajak diýe, ýylan-da kel ýylan diýe. Kel ýylan diýen näme? Ýylan niçe sämi kärräk bolsa saçy dökülýär diýe. Niçe ýylanyň sämi kärräk bolsa kiçeňräk bolýar, saçy dökülýär şoň. Tüý galmaýar diýe kellesinde diýe. Şony ýana kel ýylan diýip aýtýar. Şo ýylan diýe Şu eňekleriniň iki gapdalyndan şun sokma durjak şu adamy diýýär. Şonda Pygamber Aleyhissalatu vesselam okyýar, "Hä şu siziň hä ki ýygnap goýan malyňyz ha zekatyny bermäge kyn görüp ýygnan malyňyz" diýip aýtdy şonda. Näme şu etikat, şu kyýamat diýen zady, ahyret diýen zady etikat gerek. Etikady bolmanda soňra ol adam malyny nirden çykaranda gözlemeýär, näzir harjydanda gözlemeýär. Ha bir gün ýeke Peygamber Aleyhissalatu vesselama soraýarlar, ya Resulallah, gyzyl kümüşiňkine bildik biz. O ýaňky düýäňki näjire boljak diýe. Sahabalar soraýarlar. Şonda Peygamber Aleyhissalam aýtýar, bir meýdanda goýuljak ol adamy giň bir meýdanyň içinde, giň ýerde, düz ýerde Hesap-kitapdan öňünçä haby. Şu giň ýerde goýuljak şonda şuň tamam düýelerini hiç köşek zat goýulmany, omrunda näçe düýesi bolsa şolar üýşüriljek, şu düýeleri üstünden geçiriljek şu adamyň. Şuny depeläp geçjekler aýaklarynyň eteginde goýup gapjaklar şuny diýip aýtdy Peygamber salam. Tä ozam şu hesap-kitaba baryp da nirä gitjegi belli bolýança. Düýäni aýtdyň, sygyr goýnuňky näzire? Ony Peygamber salam aýtdy. Sygyrlaňky bir jüre boljaksyň, tamamy üýşüren sygyrlaryny hemmesini getiriljek şo meýdanyň içinde. Şonda hiç bir şahy dewük, ýa şahy gyşyk, ýa çolaşyk şahly zat ýok. Hemmesiniň şahy tapja. Şola gelip-de näme, goýunlaryny da getiriljek, şuny defelejekler şu adamy, tükenende ýamaşap äwwelinden getiriljek, ýa sygyrlar da sünmä durjaksyň şahy bilen diýip aýtýar. Ýani şunýanak bir wezýetde goýuljak diýe O kyýamata etegad etmäni mal ýygnaýan adamlaň. O bir entek adamla we mal ýygnaýa, hakyny berýä ýöne. Bu gürrüň kimiňki hakyny bermäni mal ýygnaýan adamla, ýani o kyýamata etegad ýok adamla. Bir güni ba hesaba çekiljek oňa etegad etmeýän adamla. Garyba, gatara kömek etmeýän adamla, şu adamlaň wezziýeti şeýle boljak diýip aýtdy Peygamber sallallahu aleyhi Bes bir adam kıyamete etegady bolanda soňra Şer'i ýoldan işlejek bolsaň, seň ganymat bolsa öň bagly, gondasda etýäň. Ýöne gaýryşer'i ýoldan işlejek bolsaň, zahyren seň ýoluň açyk pişraft etýäň sen. Bu dogry, ýöne kim edipdir şu wezziýeti? Ol adamlar ýeke ahyret güne etegady ýok. Ol adamlar bilmeýär dünýäň tegelekligini. Sen niçe gaçsaň-da ýene öwrülip gelmeligiňi bilmeýär. Bir güni bar hesap kitaby çekiljek ony bilmeýär ol adamla. Şu adamla eger wagyan musulman adam bolsa hiç wagtda oňa hyýanat etmäge pikir etmez, oň hakyny iýmäne pikir etmez. Ynanylanda, etimad edilende ol adam da ýerine ýetirer etimady. Berlen amanaty ýa berlipdir selefi oň hakyny iýmeklige jürat etmeýär. Hemmesi näme barýar? Ýaňky etigada barýar. Ýaňky ahyret güni hesap-kitap güni etigada barýar. Mäliki ýewmiddin diýeni pes bir mizan. Bir tormuz edästi bir musulman adamdan çürim. Şu malla bir wagtda bir awliýalaryň biri Şeýh Emre diýip aýtýala, Türkiýede geçen öwlüýalaň biri. Bu weliň ýanyna her kim barýa, etdaýa malikiýet etýä, aý men falan bagym bar falan ýerde diýýä. Ozam ol adam aýtýa, sen ataň şu wagt turup gelse diýýä, kakaň turup gelse diýýä, men haýsy biriňize ynanaýyn diýýä. Şu mal seňkimi? Ýa ataňkymy, ýa kakaňkymy şo mal diýýä. Ýa ondan aňyrda kimiňki müşk şo mal diýýä. Sen şu wagt etdaa edip otyň, meň malym diýip aýdyp otyň diýýä. Seň malyň däki o. Äwwela sen kakaň malymyşdyk. Ondan ataňa ýetipdir, ondan saňa ýetipdir. Indi seňki-de-de, sen neşdi ölýäň gitýäň, başga ýerine ýetýä. Sen nämäň etdaatyny etýäň diýýä. Mal, dünýäň maly, Zahyrylygynyň alamaty şu mulkuň zahyrylygynyň sen şu gije şaýatda bir baý adam görýäň, birje gijäň içinde müň maly küllün elinden çykýar, başga kişiň hasabyna giraýa. Bolmaýan zatmy şu? Bolýan zat ki, birje gijede berşikes bolýar, küllün maly başga kişiň ihtisasyna geçýär, başga kişiň eline geçýär. Bas biziň malikiýetimiz bir zahyry zat. Bir hakyky maleklik, bir hakyky eýelik dä. Olam oňa magrur bolup, mütekebbir bolup bilmeýek biz. Şu mala gelipdi, aý meň palança malym madyr diýip, aý owadan öň maşdyr geýip, owadan maşynlar minip, minmeli, minmeli diýilmeýär. Allah Taala birine nygmat berende zahirini görmeklik isleýär. Ýöne şoň üçinem mineňde özüňi ýitiramaly. Özüň kim hadi pikredamaly hemme zady. Şda ýalyňda bolup durmaly, zahiren meňki. Bir güni geljek meň elimden çykjak bu mal. Men nämesine magrur bolaýyn. Men ýöne fakat şuna habardar bolaýyn, şuny halal ýoldan çykaryn, halal ýola harç edeýin. Hakyny bereýin wagtynda, zekatyny bereýin, garyp-gasara kömek edeýin. Garyp gatara kömek edeýin, haram ýola harç etmäýin. Gelipde muny jazislara, ýa işim ýok, meselem, gelip o klublara, ýa kafinetlere, geýimnetlere, zatlara bir gerek ýa ýere harç edip muny tamam etmäýin. Gelipde muny lehulapdan çürin, bir teleke zatlardan çürin harç etmäýin. Ýa bir günä ýerden çürin biriniň hakyny nahak etjek bolup, reşwe berip ýa şuna meňzeş işleri edip harç etmäýin malymy. Ýa bir bakşa berip, şeýtan bilen oturýan adamlara harç edip-de muny beýtdirip-de men Allahyň gazabyny gerefdar bolamaýyn diýip, şuna pikir etmeli. Bir wagtda bir adam Bir ýagşy adamyň bir owliýaň huzuryna çykdy diýe, şonda ol adamdan sorady diýe, eý, pir, eý, owliýa, eý, şeýh, men ahyratyň ählindenmi ýa dünýäň ählindenmi? Şonda ol adam aýtdy diýe, Allah Tagala beter mähribandyr. Bir bendesiniň mizan terezisini başga bendesiniň eline goýmaz. Şuny dikkat ediň ha. Bir bendäň mizan terezisi başga bendäň elinde dädir. Seň mizanyň, tereziň öz eliňde diýýär. Sen özüň teşhis berip bilýäň pagat diýýär. Hem ol adam heýran galýar, näjire diýýär. Şonda ol adam aýtdy, öwlüýä adam, seň ýanyňa iki adam gelse, biri saňa pul berjek diýip gelýär. Saňa palança pul berjek. Algyň mamyşdyk ýa işim ýok bolsa pul berendik gelýär saňa. Ýene biri o bir adam gelýär sen ýanyňa senden dilenip gelýär. Sen üç ýerde kasyň ber diýipdir ýa sataka ber, haýrat ber, ihsanat ber diýip gelipdir sen huzuryňa. Şonda sen şu adamyň haýsy biriniň gelmekliginden hoş bolaryň. Şolaň haýsy biri gelenden hoş bolaryň sen? Ony ol adam durupdyr bir lähze. Şonda şu awliýa yzyna edamy berýär. Eger sen şu ýaňky saňa pul berjek diýip gelen adamyň gelenden hoş bolsaň-a, onda sen dünýäň ählinden. Şonda ol adam saňa dünýäni bermäge gelýär. Ýok, o sataka Üsür wajybat almadan sürim gelen adamyň geleninden hoş bolsaň, onda sen ahyrat adamy. Şon ol adam saňa ahyraty bermäne gelýä. Sen oňa pul berýäň, sogap gazanýaň, ýöne ol adam saňa pul berende dünýäni berýä, yzy näme boljagy belli dä. Pes, sen özüň taýyn edip bilýäň. Hudaýym meň ýanymda, hem men Hudaýyň ýanynda nagat arzyşym bar diýende sorarlarynda, Sen gözle Hudaý nagat arzuwsy bar seň ýanyňda diýip aýtýarlar ol öwlüýäler. Hudaýyň nagat arzuwsy bar seň ýüregiňde, seň ýanyňda. Şoňa görä sen bilip başararyň Hudaý nagadar seni söýýänini. Ha ýaňkydan da bilip başarýaň sen ahyret ählinden mi ýa dünýä ählinden. Hatda bir entek öwlüýä adamlar barmyşdyk. Biri şulaň ýanyna bir zat dilenip gelende öwünden çykyp aý hoş geldiň sen Eý adamyke, hiç ejir almany, hiç muzd almany, menden harç almany, hazyna almany, meň sogaplym ahyrat içerliň göterýän adam diýip, ola şeýtip öwünden çykýanmyşdyklar. Begenýänmişdikler şu adamla gelende. Näme ol nagadar mofjok ýöne sogap berip otyr oňa. Mofjok sogap. Şun dünýäň malynyň Allahyň ýanynda bir çygynyň ganaty şeýle arzyşy ýok. Ahyratda sen bu dünýäň malynyň üstünde barsaň ki, o ýüzdeki hiç bir arzyş ýok muň. Bes Allah we tebarek we taala Maliki ýewmiddin aýdanda biz şuňa bir pikir düşünmeli. Şu Maliki ýewmiddini biziň nagadar etigadymyz bar. Nagadar ýata gadymyz bar şuňa. Nagadar oglanlarymyzy şum bilen öwrenişdirip, şum bilen terbiýet etjek. Şuň üstünde biz pikre çümmeli. Bir sual zehinlerde ba hemişe suwallan zehinlerine beterken eger Allah Taala hemme zady bilýän bolsa, onda imtihan etmäne, ýaňky ýanak bir hesap kitap, bir zatla bulara näme lüzum bar? Allah Taala hemme zady bilýär ki, beheşdiler beheşdi salmaly, jähennemliler jähennemi salmaly. Ne diýip adamlar beýtdirip, dünýä getirip, entidip bulary, ondan soň hem hesap kitaby çekip beýtdirip bir tamam teşkilaty goýupdy. Şu sual bolýar zehinlerde. Şey, Allahu Tebaraka Taala Özi bilmän edenak bulary. Özi biljek bolup edenak. Bulary özi bilýä, ýöne saňa bildirjek bolýa. Ki ertäkun sen Allah Taala dogruja behişde salsa, ýa-ni auzu billah dogry jehenneme salsa, onda o ýüzde meselem, "Aý men näzire bol beýle boldum? Men näme Allah Taala meni beýtdi? Zulum kibi?" diýip etiraz edip bilmer. Ýa-ni meselem bir şu wagt Tawhid diýeni Hudaýy birlemek, Nebuwwet diýeni pygamberlere etigadyň bolmak, Maat diýeni ýaňky ýanak, Kyýamat güne, Mäliki ýewmiddine etigadyň bolmaklygy aýdylýar. Bir adamla Haý dünýäde gudratly syrap, hiç etigady bolman ahyrata Anwa akşam ameller etýärler. Her türlü bir işleri etýärler. Şular möwredini Allah Taala aýtýar. Wallazina kafaru Ol adamlar ýeke kafir boldular, a'maluhum olaň a'mallar etdiň işleri kasarabin biqi'atin bir sarap ýanakdyr. Sarap diýeni o bir çöl ýerlerde düzde bir daş ýerden görülýär suw ýanak bolup durýar. Isboltda zatda da görýändiň ol tomuzyň güllerini suw ýanak bolup durýar daş ýerden. Şoňa aýdylýar. Bir sap ýerde bir sarap ýanakdyr. Yahsabuhu az-zam'anu ma'a. O suwsuz adam, suwsap gelýän adam oňa suw muka diýip güman etýär. Hatta iza ja'ahu Soňa ýeten wagtynda lam ýajid hoşaýan hiç zat tapmaýar öýde ýa. Suw muka diýip gelipdir hiç zat dämişdik. Wa wajadallaha inda. Şo ýerde Hudaýy görýär huzurynda olsam. Fa waffahu hisaba. Ha, ýöne barýa görýä Hudaý Hudaýyň huzurynda dur. O ýerde hesaba çekiljek bolup dur indi. Hemme zady tuhaly bolýa çykýar. Etikatlar tuhaly bolýa çykýar. Şu zatlardan näme habardar bolmaly? Etikadymyz bolmaly. Imanymyz bolmaly. Takwiýet etmeli imanymyzy, ahyretiň moradynda bolan imanymyzy. Maliki ýewmiddin diniň esasy. Biziň dinimiziň asasy Mälik Ýewmiddin. Biz musulmanlar gaýyby etigadymyz bar. Bu wagt jedid şu wagt ylymlar bilen jedid asyrda aýtýala sen tejribe etigadyň bolmaly diýýä. Hemme zady tejribe edip görmeli diýýä. Tejribe etmedik zadyň etigadyň bolmaly dä diýýä. Din gyrakda goýulmaly diýýä. Näme diýip? Din gadymy boldy. Indi o adamlar allanýan zamanlar geçdi diýýä. Adamlar göz açyldy diýýä. Allap bolmaýar bular diýip aýtdy. Täjrübe diýýär hemme zat diýýär. Şu täjrübe diýen adamlaryň özleri näçe dersden täjrübe etdiler şu aýtýan zatlarynyň. Bulara ki bir näçe nefer azmaşgalarda täjrübe edipdir, bulaň huzuryna ygtyýaryna goýlupdyr. Eger özüň täjrübe etmeli bolsa, näçe dersden täjrübe edipdir biz şu zatlaryň. Biz indi meselem aýdaýly hawa Kurany azmaşga salmaly. Kuranyň üstünde tahqiq bolmaly, eger tejribe edilse şu zatla, onda dogrudyr, tejribe edilmese gaýyp bolsa meselem dogry dädir diýip, şu etigatlary salýarlar zehinlere. Şundan habardar bolmaly. Maddi geraýy jadid materialisti agydalar şular näme? Ynsanlary gumrahyýa çekipde, şeýtanyň yzyna düşündirmek üçin gelýär. Näme diýip? Şun İslamyň aksariyeti zatları näme? Gaýyba etigat bolmak bilen, allazina yu'minuna bil gaýyb. Ol adamlar ýeke gaýyba etigady bar, ola ýeke humul muflihun. Şola hoşbagt boljak, saadyp ýetjek. Biz pikir etmeli, men namazyň e, hikmetini bilmesem, men arazaň hikmetini bilmesem, näzre etigadym bolsun muňa, näzre emel edeýin muňa diýip pikir etmeli. Sen elmiň ýetmändir häzir. Allahyň elmi hemme zady gawy, hemme zady bilýä. Hemme zadyň hikmetini bilýä. Sen elmiň ýetmändir häzir. Men elmim ýetmedi diýip men inkar edibermelimi? Men bir zadyň hakykatyny bilmeýän diýip inkar edibermelimi? Siz o hakykaty meniň gözüm ýetmedik bolsa, aklym çatmasa-da, men ony inkar edämmal. La 124 müň pygamber bir rowaýata görä, şony hemmesi täýit edip gidipdirler. Ýagny her pygamber öz ummatynda, öz zamanynda nohba adamlar. Bu at bir danyşmant namala gelýär meselem, olar nagt etjek bolýar, intigal etjek bolýar, ýa tukallaň agzynda oturypdyr, nagt ediljek bolýar, bula nagt edip bolýan zat däl. Bu gyýbi zatla, bu ete gadatla, sen gözüň görmese-de, ola hemmesi bazat. Ýani, men Günüň dogmaklygyna gözüm ýymanym bilen-de Günüň ýoklugy sabyt bolmaýar. Allatagalaň nyşanalary, alamatlary Alämde eýne bir Günüň ýagty salyşy ýanak ýagty salyp dur. Ýöne, munker adamlaň gözi kör ony görmeýärler. Mulhid adamlaň gözleri kör görmeýärler ony. Ozam görmände siziň-de gözüňiziň öňüne perde çekip siz-de ada şeýtdirip gepletde saljak bolýar. Maddy geraýy diýeni Ýaňky ýanak ahyrete etegady bolsa, onda hiç wagtda namazynyň-da kemini goýmar, arazasynyň-da kemini goýmar, ýaňky hukuk we maliýesini-de berer, eda eder, eger güýji ýetýän bolsa, haja-da gider, bu zatlar hiç haýsyny inkar-da etmer we emel eder şulara. Paýbent durar üstünde. Aýtma gerekkä ol adamlara. Ol adamlara Allah Taala şu ahyret diýen zady, şoň etigadyny şu gadar meselem bize aga edipdi, şondan çürýän. Pyýadagary edipdi, şondan çürýän. Sen hemişe şu etigat bilen ýaşap dursaň, hiç wagtda bir adama zulm etmärin. Hesap günden gorkaňda soňra hiç wagtda hyýanata pikir etmeriň. Hiç wagt gulak kesmä pikir etmeriň. Hiç wagt hyýanat etmäne, hiç wagtda gelipde Allahyň goýan haklaryna sen däsli razy etmäne pikir etmeriň. Pes. Näme olsam bi muşkel näme jamede. Biz gelip dur şu zatlar görüp dur, şu hyýanatlary görüp dur. Öz hamsaýaňa ynanyp bolman nu. Bir wagtda bir jowan oglan öz obasynyň gyzynyň üstünde janyny berýä. Indi öz hanawadasynyň üstünde şu iş edip bilmän, nu. Ya edip bilmeýän ki hiç. Hatta özü hyýanat edip dur tabşyrylan zadyna. Ya seni bir amin goýlupdyr bir ýerde, sen näme diýip hyýanat etdiň ştada? Yani biz näme diýip jamy edip zatlar görüp dur şu wagt? Hiç bir Dogry adam görmek gyn bolupdyr şu wagt. Ýani bir adam iki dogry işlejek bolsun, Hudaýy işlejek bolsun, dost bolanda biri bilen öz menfaatyna pikir etmäni şon bilen Hudaý üçin dost boljak bolsun, şun ýanyk adam görmek gyn bolupdyr. Sen dost diýip tutan adamyňa ynanyp bolman şu wagt. Her haçan sen aýagyň taýsa o da seni itiklap görse göramaly. O da sana arkaňdan ursa uramaly. Ýani şun ýanyk bir wezdiýete gerek darypdyk. Musulman adam ýaşaýyşynda bir form ýaşaýardy ki, ähli adatda ne form ýaşapdyrlar. Bir adam birine hyýanat etýär. Muny däpkä çekilýär, mähkemä çekilýär, mähkemä çekilende äten men ne bir hanawa adamyň ýanyna baryp gaýdaýyn. Sen men mähkum etmäkäňiz, men bir hanawa adamy görüp gaýdaýyn. Şonda muňa Kim kim ma seni bir e, zamin bolup biljek kim ma? Onda falany ba diýe, o ol adam getir ýere sen zamin bol, hawa men zamin boljak diýe. Bir adam gitdi. Muň ýerinden sory ýere sen näzire zamin bolduň? Tanyýan aga deň ak birden gitdi gelmedi näme etjek sen? Şonda aýtdy men zamin boldum. Keşi ummatdan häzir etemat gidenak, şony bilsinler. Ümmeti Muhammediden etemat gidenak. Şo bilinsin diýip men zamin boldum şuňa. Biziň dinimizde etemat etmek bar bir-biriňe. Onda ol adam gitýä, öwrülip gelýä ýene. Otam ol adamdan soraýla sen Näjere ol öwrülip gelýä, sen gaçyp gitseň boljakdy ki, hiç kimde tutup bilmeýärdi seni, muny ýakasyny gerekdar, muny tutardyk biz. Şonda ol adam aýtýa, Bu ummatda häzir etemat edilene hyýanat etmeklik gidenok, men şony bildirmeden çürim geldim. Indi näjire bolupdyr? Sen zamun bolup bilýäňmi şu wagt birine? Gelle zamun bol, näme etdiler seni? Ýani, hatda ýartyna gelýär, saňa nagşy çekip gelýär, seni zamun etjek ki, gerekdar bol sen. Indi şun ýanak bir Zina etdim-ha diýip aýtdy. Hatda bir alfaz bilen-de aýtmaýar ki, şeke düşürsin, bir şöpe bar diýip-de muny kowursun. Dakyk şo lafy bilen aýtdy, zina etdim diýip Peygamber salama. Peygamber salam ahyrda hukmyny ejra etdirýär. Näme diýip etdi şu işi? Şony ahyrete ýatagady bar. Men bu dünýäde azajyk bir mujazatdan gaçjak bolup, ahyratyň mujazatyna gerefdar bolmaýyn. Bu dünýäde bir azajyk malymy, heýsiýetimi elden berýän diýip, Ahyratda o ýerde men näçe-ha milliard adamyň öňünde betbagt bolamaýyn. Hazreti Abu Bakr owal halife bolanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem täze aýrylanda şonda bäzi guruhly araplaryň arasynda murtet bolýarlar. Zekaty inkar etýärler. Zekaty berjekkä diýip aýtýarlar. Hatda bu gadry bilen täzädi köpelýär, Hazreti Abu Bakr öldürjek diýýärler. Şonda beýleki sahabalar aýtýar, Dinde kamyl boldy, kemalyna ýetdi. Indi men diri bolup durup-da dinim nagys bolsunmy? Ýagny şu pygamberiň ýigrimi üç ýyllap zähmet çekip, nagadar şekenjeleri iýip-de getiren dini men diri bolup-da şu nagys bolsunmy? Hazrat Ömer, Hazrat Abu Bekr Ýa Yslam aýtjak, meň ummatym ola näme diýip kowýaňyz? O perişdeler aýtjak, ýa Resulullah, bular sen gideňde soňam diniňi üýtgetdiler. Diniňde başga zatlary tapdylar. Şondan üçin hem kowýak, ýa Yslam aýtjak, pasohkan. Daşrak duruň onda diýjek. Ýani dünýäde özi ýanyk bir mehriban, özi ýanyk bir Allahyň insan şekilinde bolup gelen rahmaty görülmedik adam Şu adam dagda seni kowjak şu ýüzden. Näme diýip, şon dinde bir kemçilik geldi ha. Dinde kemçilik gelme näme bilen bolýar? Ýaňky ýanyk pygamberiň getiren dinde etimat diýen zat bar, etimady aýyrmak bilen bolýar. Hyýanat diýen zat ýok, hyýanaty dine salmaklyk bilen bolýar, musulmanlaryň aňy salmaklyk bilen bolýar. Şu zatlaryň hemmesi näme? ynsany Allahyň huzurynda we Pygamber Aleyhissalatu vesselamyň huzurynda utançda goýýar. Allahu tebaraka we taala biziň hemmämizi on ýanyk utançdan saklasyn. Dünýäň kynçylyklary, dünýäde abraý gitmeklik, heýsiýet gitmeklik, ýa bir mujazat bolmaklyk, ýa şuny ýanyk bir malyň elinden gitmeklik hemmesi näme? Mähdut bir zat, azajyk bir wagt. Ezawa zat däl. Ýöne ahyret tükenme ýok. Biz indi haýsyny intihap etmeli? Akyl adam bir azajygy azajygy saklajak bolup, o kän zatdan el çekmelimi? Şu wagt şu öňüňizdäki nahy görseňiz, şu nahyň fakat birje bir 10 santyny siz dünýä hesap edäň. Galany ahyret şoň. saklajak diýip talaş etmelimi? Allahu tebarek we taala biziň hemmämize towfik bersin. Ahyret gününden gorkup, hesap gününden gorkup Allaha imanymyzyň gaýymlanmaklygyny, zahir we batynymyzyň bir bolmaklygyny. Ya Rab,